večer, milí priatelia, vítajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač. Počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu Okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a máme tu dnes ďalšiu tému, o ktorej sa mm, radi budeme rozprávať, aspoň verím, že radi sa o nej budeme rozprávať, pretože je to taká zaujímavá téma, ktorá by e, mohla e, mnohých zaujímať a ktorá by mohla byť e, zaujímavou diskusnou témou, pretože naša relácia je, ako veľmi dobre viete, vždycky interaktívna a my sme radi, keď nám zavoláte alebo napíšete a naše kontaktné údaje v tejto chvíli sú studio zavináč slobodnyvysielač.sk samozrejme bez diakritiky alebo telefónne číslo 00421 e, to je v prípade, že nám chcete zavolať niekde zo zahraničia a potom 48 je predvoľba do Banskej Bystrice 3810101 inými slovami ak voláte len zo Slovenska, tak 048 381 0101 a e, naše kontaktné údaje sú v tejto chvíli spojené. Za posledné obdobie sme mali množstvo relácií, ktoré boli e, spojené aj s našimi hostiami. E, často sem chodieval inžinier Dušan Lukášik a k nemu sme privolali niekoľko ďalších hostí, či už v dvojici alebo v trojici. Takáto relácia samozrejme bude aj pokračovať. E, máme už niekoľko tém, z ktoré by sme chceli otvoriť v budúcnosti, respektíve do konca tohto roku. A dnes, ale budete si musieť eh, vystačiť so mnou. Dnes som tu sám eh, v štúdiu Rádia Slobodný vysielač Lesná 1 Banská Bystrica a eh, verím, že dnešná relácia môže byť celkom zaujímavá. Rád by som Eh, vám ju aj predstavil a eh, chcem aj povedať, že sa budeme na ňu dívať, na túto reláciu, na túto tému z takých dvoch pohľadov. Čiže, ale <laughs> aby som, aby som to povedal už in mediares priamo, o čom to bude, eh, bude to výčitka. Výčitka, ako na ňu reagovať tak, aby ste sa nepohádali. To je také Mm, z takého všeobecného hľadiska budeme sa dívať na také výčitky alebo eh, témy, ktoré by mohli byť na úrovni akejsi, mm, eh, akýchsi vzťahových alebo jeden druhému. No ale často to býva aj tak, eh, že máme výčitky, ktoré sú spojené s tým slovičkom svedomie. A e, túto druhú časť e, som si pripravil hlavne pretože už, eh, ak ma počúvate pravidelne a pozorne, eh, naše relácie Okno do duše v rádiu Slobodný vysielač vždycky každú druhú stredu od 18. hodine, alebo ak máme tu hosti od 17 eh, hodín 30 minút, tak viete veľmi dobre, že mám možnosť pracovať v súčasnosti s mnohými ľuďmi, ktorí sa ocitli a e, trošku na takej zvláštnej úrovni, to znamená, že ľudia, ktorí nezvládli svoje životy a dali sa na cestu e, alkoholizmu alebo drog a e, pracujem v takom resocializačnom centre blízko Krupiny, kde sú títo ľudia umiestnení a snažíme sa im po tej z môjho pohľadu psychologickej stránky pomáhať. Ostatní e, kolegovia sa zaoberajú sociálnymi vecami, pracovnou terapiou a tak ďalej a tak ďalej. No ale vrátim sa e, k mne a k tým výčitkám, tak títo ľudia majú e, veľa výčitiek za to, čo urobili trápi ich svedomie, trápi ich to, akým spôsobom sa zachovali k druhým, k partnerom, k deťom, k iným ľuďom, ktorých mali radi a samozrejme aj k sebe. No a tam prebieha pri tých individuálnych alebo komunitných stretnutiach veľa, veľa slov a takých názorov na to, ako sa zbaviť tých výčitiek, ktoré ich trápia a ktoré sú pre nich e, dôležité, aby sa ich zbavili, pretože ak sa chcú napraviť, tak tie výčitky svedomia musia určitým spôsobom zmiznúť ich z ich myslenia, z ich emócií. Takže to bude taká druhá časť e, na dnešnej našej relácie, ale e, nakoniec nemus tie výčitky svedomia nemusia byť len, e, len s ľuďmi, ktorí sa takýmto spôsobom takýmto spôsobom dostali do životnej situácie, v ktorej momentálne sú, ale môže to byť aj v iných bežných životných situáciách, ktoré sú a ktoré e, môžete zažívať a niekedy môžete spraviť nejakú vec, ktorou nemusíte byť potom následne spokojní. Takže dnes o tom a skôr ako začneme, tak si ešte dáme krátku pesničku, ale rád spomeniem aj to, že naše kontaktné údaje sú stále voľné 048 381 0101 je naš telefónne, naše telefónne číslo nie len v tejto chvíli, ale vždy, keď máte chuť zavolať do Rádia Slobodný vysielač. Konkrétne pre mňa, pre moju reláciu Okno do duše e, volajte len v čase live, teda živého vysielania, to je v túto chvíľu až do polosmej, alebo potom, e, keď to budete počúvať e, z archívu, tak nám môžete napísať <clears throat> aj vtedy, aj dnes na e, našu e-mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk a prajme si príjemné počúvanie a v tejto chvíli ešte aj príjemnú pesničku. Baby, Call Me Now, to bola pesnička, ktorú ste v tejto chvíli počuli a aj trošku tak eh, nadviazala, alebo vám určitým spôsobom povedal, čo máte robiť. Zavolať mi, keď budete mať eh, nejakú otázku alebo názor k tejto téme, takže 048 381 0101 je telefónne číslo, studio zavinať slobodný vysielač.sk, vy rádio Slobodný vysielač a reláciu okno do duše a nemám výčitky, to keď mi nezavoláte, alebo keď uh, jednoducho budete len počúvať. Ale dnešná téma je skutočne o výčitkách. V prvej časti o takej všeobecnej vzťahovej a v druhej časti o výčitkách, ktorá nás môže uh, sprevádzať, ak máme nejaký problém. Uh, viete veľmi dobre, že aké je to nepríjemné, keď prídete niekedy domov a, a tam je situácia vážna, až taká vážna, že nerozpráva s vami ani kredenc, ako sa hovorí, alebo je tam ticho a teraz vy neviete, čo je e, za tým, ale to ticho je obrovskou výčitkou. To ticho znamená ešte viacej, ako keď ako keď ja, eh, ja, eh, o tom rozprávate, ak uh, domov pani, a vaša partnerka je ticho, tak to znamená, že um, je problém. A keď začne rozprávať, tak je určite to lepšie a ak môžem len takú malú radu dať na začiatok, že ak sa ak budete mať tichú domácnosť a tá domácnosť bude stále určitým spôsobom len sme v tej oblasti ticha a keď už to prejde do tej uh, hovorovej e, reči toho problému, keď začne vaša partnerka alebo partner verbalizovať problém, tak už um, potom sa začnú e, ľady topiť a vždycky je to dôležité určitým spôsobom si to aj vykomunikovať všetko, čo vás v tej chvíli trápi. Teda nie vždycky sa to dá, samozrejme tie problémy môžu byť vážnejšie, môžu byť dlhodobejšie, môžu sa presúvať a môžu sa znásobovať. E, problémy vo vzťahoch bývajú značné, naozaj značné a e, keď sa nevyrieš, <clears throat> nevyriešia hneď takto, nadobúda taký charakter snehovej gule a um, potom sa to už uh, začína nabalovať a na začiatku mnohokrát nevieme, kde ten problém vznikol, prečo vznikol, ale už eh, len to množstvo informácií a množstvo ťažkostí, ktoré v danej chvíli vnímame, tak eh, nám akoby dávalo signál, že tu nie je niečo v poriadku a musíme s tým niečo robiť. A to, eh, čo musíme s tým niečo robiť, tak je množstvo ďalších technik alebo spôsobov, ale eh, v prvom rade treba o tom hovoriť, treba sa o tom rozprávať potom, keď eh, nemôžeme sa rozprávať a práve o tom to je, pretože tá výčitka eh, môže byť hm, okamžite takého charakteru, že prečo sa takto ku mne správaš? prečo mi to robíš, keď ja ti to nerobím. A určite mnohí z nás, mnohí z vás ste sa v tejto chvíli našli a viete veľmi dobre, že takáto, e, takáto výtka, výčitka mm, e, môže, môže byť, ale za tým slovíčkom prečo e, je množstvo faktorov a teraz sa čaká, čo sa za tým skrýva. Ehm, čo v tomto, v tej vete, prečo mi to robíš, keď ja ti to nerobím, tak eh, sa skrýva celá história, mnohokrát celá história toho, toho vzťahu. Ehm, bežne totiž to naša bežná reakcia na takúto alebo podobnú výčitku, tak môžete mi napísať, akými výčitkami sa vy často stretávate, alebo ste sa stretli, ako ste ich riešili, to je, mm, to je dôležité. Takže e, bežnou reakciou na takéto niečo je obrana. Na obrana je e, taká, že sa snažíme vyviniť z toho, ale mm, ja som to tak nemyslel, alebo nemyslela, ale vedia ti, nič nerobím. Čiže to je taká obraná reakcia, keď sa snažíme tú druhú stranu upokojiť, že e, nie sme tí, ale prečo to tak vníma. No to je, to je jeden fakt. A druhý fakt býva to, že e, namiesto obrany používame útok, pretože, pretože sa hovorí, že najlepšia obrana je útok e, a tam, tam je to vytýkanie. Čo mi to ty hovoríš, že, že ty to nerobíš? Veď ty si to takisto takýmto spôsobom sa ku mne správa. Čo si myslíš, že ty si lepšia alebo lepší ako ja a, č, a keď ma dobre počúvate a, a počúvate ma s porozumením, tak e, takýto útok, obranný útok je vlastne absolútnym, absolútnym základom konfliktu, ktorý je nevyhnutné, aby, aby po takýchto slovách nastal. Takže <clears throat> čo treba robiť, aby sme e, pri situáciách, keď takéto situácie vzniknú, keď sa už v tých vzťahoch začína naozaj iskryť, keď tam idú výčitky, keď tam ide, uh, ide určitým spôsobom uh, nával zlosti z jednej strany, že uh, niekomu niečo vyčítame alebo mu hovoríme, um, poukazujeme na jeho správanie. Uh, keď je to správanie adekvátne, to znamená, že e, máme pocit, že sa to naozaj deje, ale e, určitá situácia môže byť veľmi zle interpretovaná. To, e, tým útočníkom alebo tým vytýkajúcim môže byť situácia veľmi zle interpretovaná, keď si všimne, že vymyslím si nejakú, nejakú situáciu, keď vás páni, partnerka nájde e, niekde sedieť v akejsi reštaurácie pri nejakom rozhovore a s absolútne cudou dámou, tak e, o čom môžu byť také výčitky? Čo si môže myslieť? A pritom to môže byť a nejaká obchodná záležitosť, alebo, alebo vás niekto pozval na obchodné stretnutie, alebo vy ste pozvali na obchodné stretnutie, alebo na nejaké iné stretnutie niekoho a z okolností to je dáma, keby boli dvaja muži, tak pravdepodobne by pri takomto stretnutí sa nič nedialo a práve v tom je čaro toho, aby sme dokázali <clears throat> celú situáciu interpretovať a nie hneď sa nie hneď začali aj niekomu niečo vyčítať, vyčítať, ale aby sme sa opýtali, že čo že si tam bol, videla som ťa, videl som ťa, ta, si sa rozprávala, kto to bol, čo to bol. Nemusíme spraviť samozrejme hneď výsluch a namieriť e, nočnú lampu do očí a, a pritvrdiť a hneď byť agresívny, zam, zamračený a dívať sa na toho človeka s odporom. Jednoducho si to treba vykomunikovať. ak máme určitú dôveru v rámci svojho vzťahu, tak eh, je tam eh, šanca, že sa to eh, dokáže, dokáže vykomunikovať. A mm, práve práve mm, o dôvere, to niekedy si môžeme porozprávať samozrejme o dôvere, ale tak, pri takýchto výčitkách sú situácie, keď je naozaj, ako som povedal pred Eh, pár minútami problém s eh, zlou interpretáciou danej situáciu, situácie. Takže uh, môžeme, môžeme povedať, že uh, šanca na nejakú takúto výčitku, výtku um, nemusí byť hneď uh, automatická, to znamená obrana alebo útok. Uh, ale dobrou správou je tá, že e, reakcia môže byť e, dostupná pre každého. Stačí, aby ste e, do svojho života dali len dve veci. Jedna vec je pochopenie, čo, čo sa za tou výčitkou skrýva u toho, kto tú výčitku dáva. Čiže, čiže nazvali by sme ho vyčítajúceho. Ak sa sa vás týka špecifická výčitka, pre, napríklad, ako som na začiatku povedal, prečo sa takto správaš, keď ja sa tak nesprávam, tak pohnutky toho vyčítajúceho môžeme eh, pochopiť eh, vtedy, eh, keď si povieme, že danej chvíli, a to si ešte povieme aj mm, trošičku, trošičku neskôr, môžeme, že e, chápem, že v takejto situácii e, si sa mohla alebo mohlo, mohol správať tak, že ti to mohlo byť nepríjemné, alebo že si mal e, podozrenie, že tam sa deje niečo nie v súlade so situáciami a s vlastnou dôverou. Eh, takže teraz si v skratke povieme, eh, že ten, kto vyčíta, vlastne žije eh, takú falošnú stratégiu. A tá falošná stratégia je v tom, že ten vyčítajúci chápe, že alebo potrebuje, aby tie vzťahy, ktoré, mm, ktoré má, ktoré máme navzájom, boli harmonické, aby som ja a môj partner alebo partnerka boli podobní, aby sme sa správali vo vzťahu rovnako. A to je veľmi, tak ako som povedal, veľmi falošná stratégia, pretože každý z nás je iný a každý z nás sa správa inak a e, v prípade, keď toho druhého nútime k tomu, aby e, prijal náš spôsob interpretácie, náš spôsob správania sa, tak nutíme toho druhého e, robiť určitú zmenu, prispôsobiť sa môjmu správaniu, aby ten, dru ten druhý bol taký ako ja a, a e, veľmi dobre vieme, že nie, že my ľudia nie sme rovnakí a zvlášť muži a ženy, že tá reakcia, interpretácia reakcie, stratégie a vnímania danej situácie je úplne odlišná a bude vždy odlišná a to je chvála Bohu dobre. No ale keď sa snažíme niekoho donútiť, aby e, sa správa rovnakým spôsobom ako ja, tak e, sa dostávame E, do toho, že do tej situácie, že tá jedna strana vyčítajúci je s danou situáciou, s daným pomerom, s daným vzťahom nespokojný. A táto nespokojnosť ho núti robiť určité kroky, tieto kroky, o ktorých hovorím. Takže uh, môže to byť tak, že e, táto nespokojnosť e, znamená aj to, že to s vami nemusí mať nič spoločné. Znamená, že tam tá nespokojnosť e, môže mať rôzne, rôzne príčiny. Napríklad žena vyčíta niečo, niečo mužovi a, a tá nespokojnosť v danej chvíli pramení práve z toho, že ona mm, nemala dobrý deň v práci, alebo že má nejaké zdravotné problémy, nedokáže to dobre zvládnuť a teraz mm, e, nastolí sa nejaká situácia, vidí nejakú situáciu, vidí nejaké e, problémy, ktoré, ktoré sa dejú ktoré za iných okolností by prešli mlčaním alebo prešli by uh, m, mm, úplne uh, indiferentne. No ale z toho dôvodu, že um, ten vyčítajúci má nejaké problémy, vnútorné problémy, ktoré v danej chvíli mohli byť aktuálne alebo mohli uh, sa prejaviť manifestovať na danej, na danej osobe, tak eh, vznikla nespokoj, nespokojnosť a teraz tá nespokojnosť je, je eh, príčinou, alebo môže byť, eh, neviem príčinou, ale spúšťacím mechanizmom toho, aby ten, tej druhej strane niečo vyčítal, čo by za normálnych úplne prirodzených okolností sa tak nedialo. <clears throat> Ale, takže toto je to, ale môže byť aj, aj to, že tá nespokojnosť, ktorú, ktorú má e, na svedomí, je vlastne to vaše správanie, ktoré ste mali alebo ktoré určitým spôsobom praktizujete e, v bežnom, v bežnom živote. A to je to, je to že rád by som povedal, povedal jednu vec, že my sme ľudia, ktorí eh, hráme určité, určité role v živote a to je, to je v práci, v osobnom živote, sami k sebe. A tá interpretácia alebo ten spôsob správania má, má, je vždycky alebo často odlišný a dôležité je, alebo podstatné na tom je jedna vec, aby sme sa v každej situácii správali, správali rovnako, aby sme boli autentickí vždy. Či sme už v rodine, či sme na pive s priateľmi, či sme v práci, v škole, alebo ja neviem kde, správajme sa autenticky, aby sme to boli my. Aby tam nemohli nastať E, niektoré výčitky. E, často sa stáva to, že pri tých e, hraných rolách, napríklad v práci, alebo kde tak musím, musíme prijať určitý spôsob správania. Ak som nejaký špičkový manažer alebo manažera, mám pod sebou pár ľudí tak, a ich vediem, tak sú tam techniky, metódy, spôsoby správania sa, ktoré je nevyhnutné na to, aby sme jej e, pri plnení úloh alebo čohokoľvek iného, keď sme v pracovnej oblasti, aby sme to splnili. Takže to naše správanie tam e, musí mať určitý akcent, e, ktorý nie je vždycky taký, ako keď E, vychovávame deti, alebo keď sme v partnerskom vzťahu, lebo tam je tá situácia, tam v tom partnerskom vzťahu medzi rodičmi a tak ďalej. Nie je vždycky, e, vždycky technika, nadriadený, podriadený, čiže tam nie sme vždycky taký, nemusíme vždycky rovnakým spôsobom fungovať. No ale to očakávanie je vždycky rovnaké od tej strany, ktorá nám niečo vyčíta. Takže e, pri tých rolách, teraz som spomínal pracovnú oblasť, spomínal som trošku tú partnerskú obraz alebo výchova detí, tam už e, ako otec, ako manžel pôsobím trošku inak, ako manažer, ktorý vedie alebo vedúci, ktorý vedie nejakú skupinu ľudí, alebo keď e, som človek, ktorý e, je len v nejakom zamestnaneckom pomere a má sa správať e, voči svojim nadriadením alebo podriadením, keď tam nemám podriadených, samozrejme svojmu nadriadenému, svojim kolegom určitým spôsobom. No, takže nemôžeme v danej chvíli byť Eh, očakávať, že eh, vždycky budeme rovnako sa správať v daných situáciách kedykoľvek. No a práve ten vyčítajúci môže povedať, no hej, ale v práci sa správaš tak, alebo onak eh, tuto rozprávaš niečo a, a rozprávaš teoreticky na takej alebo onakej úrovni, ale v praktickom živote sa správaš úplne, úplne inak. Ale to je pochopiteľné z tých dôvodov, o ktorých som hovoril, že sme v iných pozíciách, v iných rolách. Takže tam nemôžeme prenášať automaticky rolu z pracovnej oblasti do, do súkromného. A okrem toho tam je ešte ďalší emocionálny efekt. E, čiže ak, ak e, žijem v rodine, mám deti, e, mám rád svoju partnerku a tá rodina nejakým spôsobom funguje, tak tam, tam existuje úplne iný emocionálny podtext. E, správania alebo toho vzťahu, ako keď som v práci alebo keď som niekde e, s priateľmi na pive alebo ja neviem, pri športových aktivitách alebo niekde úplne, úplne inde pri um, e, hobičinnosti. Takže tie role máme roz, rozdielne, v tých rolách pracujeme inak, v tých rolách máme aj iné, iné formy prezentácie, čiže manifestácie svojho, Eh, svojho ja, svojich emócií, eh, svojho myslenia a aj z eh, takého veľmi dôležitého komunikačného faktoru a to, to je gestikulácia a, a reč tela a tak ďalej. Takže toto je, všetko pôsobí na tú druhú stranu. A teraz, ak to, ak to nevnímame, nechápeme, <clears throat> práve teraz mi napala taká myšlienka, že možno sa zdá, že v danej, že v danej chvíli e, v danej chvíli by každý, každý mal byť e, <laughs> v tých vzťahoch určitým psychológom alebo nejakom koučom, aby vedel sa orientovať. No nie, fungujme bežne. Fungujme bežne s takým spôsobom, že e, máme svoje uh, svoje problémy, e, svoje e, emocionálne afekty alebo efekty a to všetko takýmto spôsobom funguje a príjmame toho druhého človeka so všetkým, e, so všetkým, čo má a majme ho radi nielen preto, aký je alebo aké má, má nedostatky, ale práve preto, že tie nedostatky má, preto ho máme radi. Thank you. Call baby, call me now, to bola tá prvá pesnička, ktorú sme dnes počuli, dnes bola táto druhá bola Vojaž, Vojaž, ale to nám nič nehovorí, pretože nám môže povedať o mnoho viac to, že mi nevoláte a to je výčitka. <laughs> Nie, dneska preberáme výčitky a nechcem na vás byť nepríjemný a robiť vám, uh, robiť vám výčitky Ehm, to len tak, ehm, také divadielko som pred chvíľočkou zahral. Napriek tomu máme tu našu, naše telefónne číslo 048 3810101 je telefon, ktorý je stále voľný, alebo studio zavináč slobodný vysielač SK a ja vám nechcem robiť žiadne výčitky, že nevoláte, nepíšete, snáď do konca relácie sa to zmení. Takže keď sme hovorili o e, výčitkách, tak tá e, spätná reakcia môže byť aj taká, že e, keď nám niekto niečo vyčíta, tak e, môžeme odpovedať a to sa tak hovorí, alebo je taká situácia, že je to výčitka naspäť. Hej, si nespokojná, nespokojná, no tak sprácuj s tým, spracuj to je to tvoja vec, pracuj to v sebe, nie, čo, tu, čo mi to hovoríš. Čiže je to akási obrana, ale okamžite agresívna, agresívny útok, výčitky naspäť. Uh, treba tu povedať, že určitý význam má naučiť sa v tejto druhej veci, e, ktorá nám, ktorú som teraz pred chvíľačkou prezentoval, situácia, že je dôležité v danej chvíli sa nepohádať. Lebo ak sa pohádame, tak už ten konflikt ide a už tam pracuje a už sa to, už sa to krúti, už sa to točí, už sme červení, už srdiečka bijú, už sa nám do hlavičky, do tváre dostávajú, dostáva červeň, už sa nám zapá, zapá pália do červená, slačíme peste, sme naklonení dopredu a radšej by sme vyleteli to sú všetko prejavy mm, agresivity, prejavy nášho neverbálneho tela, ktoré dáva v danej chvíli, v danej situácii mm, odpoveď, ako sa my cítime, nám vlastne projektuje všetko, premieta všetko to, čo je v tej chvíli v nás a my môžeme vybuchnúť, nedaj Bože, ak sa je to len na úrovni E, verbálnej, tak sa to dá ešte nejakým spôsobom aj pacifikovať, umierniť, ale ak je to na úrovni už naozaj aj fyzickej aktivity dotykov, tak už je to neakceptovateľné a takýto konflikt už môže vyrásť do veľmi nepríjemnej situácie. Verím, že každý jeden z vás, ktorý sa v takejto situácii dostal alebo dostane, tak to ostane len v nejakej Eh, verbálnej, <clears throat> na verbálnej úrovni a nepôjde sa do fyzického ataku, lebo je to <clears throat> nepriateľné. Sme predsa len ľudia a naše správanie je, je ľudské, alebo malo by byť ľudské. <clears throat> Takže, ako mm, mm, sme hovorili o tom, že jedna vec je pochopenie, to je E, čo sa za tou, za tou výčitkou toho vyčítajúceho skrýva. To, to je jedna vec, o ktorej som hovoril zhruba pred pol hodinkou, malo, e, možno niečo neskôr. A druhou vecou je zručnosť oddeliť e, si od výčitky svoju hodnotu. No, čo to znamená oddeliť si od výčitky svoju svoju hodnotu. E, často sa totiž to stáva, že e, aby sme dobre pochopili tú výčitku vyčítajúceho, ktorý nám niečo povedal alebo čo nám niečo e, prezentuje, tak my spájame toto, tento slovný atak na nás so svojou, so svojou hodnotou a a automaticky nás to ženie do obrany alebo útoku, ako som predtým hovoril, a to je pocit viny, že sme niečo urobili zle, alebo že sme tomu druhému spôsobili našim správaním nejakú, nejakú nepohodu. No a kde vzniká ten pocit viny? A teraz veľmi dobre uh, E, mnohí z nás e, viete, vrátane mňa, že keď sme dostali výčitku, tak sme sa cítili zlí, že sme niečo zle spravili, že sme, že sme niekomu urobili tú nepohodu, ako som spomenul, alebo e, tá druhá strana sa e, v našej spoločnosti nečíti dobre, že naše správanie ho irituje k určitým, e, určitým činnostiam, e, ktoré nie sú spojené s, e, a s vyrovnanosťou. A ak máme toho druhého človeka ešte radi, alebo je nám veľmi blízky, to tak máme pocit, že sme mu, že sme mu ublížili a tam to ide a toto je ten začiatok alebo ten základ toho všetkého, že prečo mávame pri výčitkách pocity viny nám ide niekde až do, do absolútneho detstva. Pretože e, keď sme niečo urobili, čo sa rodičom nepáčilo a za čo sa hnevali alebo na nás hnevali, hovoril, e, hovoril nám, e, že no, nazlostil si ma, nahneval si ma. Prečo to robíš? Prečo robíš ta, takéto veci? A keď robíš toto, tak ja, sa, ja som nahnevaný a nepáči sa mi to. No a takto si do svojej pamäti, tej dlhodobej pamäti, si ukladáme určitý spôsob reakcie, že keď sa niekto na mňa hnevá, výčitka je prejav hnevu, rovná sa to, niečo som urobil zle, alebo urobila zle. No a pretože ako deti sme si svoje zlé konanie vždy spojili s osobou, vznikla aj aj druhá forma správania alebo emócia alebo myšlienkového procesu. Čiže niečo som urobil, rovná sa, že ja som zlý a keď sa tieto dve, dva spôsoby správania spoja, výsledkom je, že s výčitkou na našu adresu uh, automaticky spájame uh, znižovanie sebahodnotenia cítime sa zle, cítime sa ako zlí, nehodní, zlyhávajúci, podvedome to ale na, našej, na našich reakciách sa aj prejaví. Čiže my manifestujeme, ukážeme mm, návonok, že sme zlí, ale ten pocit ostáva v nás. A tam je to niekde, niekde v detstve zakopané, pretože ten, ktorý nám to vyčítal, rodič, niečo som spravil a on sa hnevá. Ja mám k rodičom veľmi mm, pozitívny vzťah, čiže milujem svojho rodiča a keď sa môj rodič na to hnevá, to znamená, že ja som niečo spravil zle a ten hnev spôsobuje, že ja som zlý a ja si v sebe ukladám do dlhodobej emocionálnej pamäti to, že pri hneve, pri výčitke sa mám cítiť zle. Vlastne som si, som si nainštaloval do svojho podvedomia mantru, keď sa niekto hnevá, mám sa cítiť zle, mám mať výčitky svedomia, mám uh, uh, prijať seba ako nehodného, zlyhávajúceho, zlého a, a ostane to v nás. No, ale v skutočnosti to tak nie je, pretože naša hodnota alebo vaša hodnota nemá s výčitkou, ktorá je vám adresovaná absolútne nič spoločné môže určitým spôsobom síce vyjadrovať nejakú pravdu o vás, o vašom správaní, konaní, ale s vašou hodnotou nesúvisí. Ešte raz, môže to mať e, určitý základ, určitú pravdu, určitý fakt o vašom konaní, správaní, prezentovaní, ale s hodnotou vás ako osoby to nemá nič spoločné. Vy ste máte inú hodnotu. A teraz možno ste sa aj správali zle. Možno ste aj zle rozprávali. Možno ste aj eh, neúplne v súlade so všetkým, o čom sme dneska hovorili, uh, sa určitým spôsobom eh, prejavili. Uh, mohli ste sa napríklad na niekoho zakričať, ale stále to neznamená, že ste zlí. Rozumiete z tomu? Vy nie ste zlí, aj keď sa takýmto spôsobom môžete prejaviť. E, pretože <clears throat> o mnoho, alebo oveľa viac je tá výčitka, ktorá je smerovaná na vás, o tom, kto ju vyslovuje. Je to projekcia alebo premietanie alebo ukážka jeho nespokojnosti, ktorú zažíva z niečoho, čo sa nedeje podľa jeho predstav a očakávaní na vás. Čiže tí vyčítajúci ľudia, naši partnery alebo mm, v práci, kolegovia, nadriadení, majú určitú predstavu o vás ako by ste sa mali správať, čo by ste mali robiť, ako by ste mali hovoriť, ako by ste mali konať, ako by ste, keď to už preženiem, dýchať a jesť a neviem čo. Čiže oni majú určitú predstavu a keď vy svojim správaním, konaním, činnosťou, aktivitami, pozeraním, rečou tela, eh, E, farbou hlasu, čohokoľvek, e, ne, nerobíte to, čo oni od vás očakávajú, tak nasleduje tá výčitka. Čiže je to projekcia jeho alebo jej nespokojnosti a nemá to s vami, s vami e, takmer nič spoločné, okrem toho, že je to len reakcia na e, na vaše správanie, ktoré nemusí byť voči tomu druhému neadekvátne. Eh, to, že tá výčitka existuje, vy ste svojim správaním, konaním a všetkým, všetkými aktivitami, alebo nekonaním, alebo tichou, tým tichom, ktoré je, sa dotkli nejakého jeho alebo jej zranenia, ktoré ona, on nemá vyriešené a v ňom to potom vyvolalo ten nepríjemný pocit, s ktorým, bohužiaľ, nevie pracovať a tak sa mm, toto, že to nevie pracovať, e, sa to premietne na vás cez výčitku. No a potom v nás sa to prejaví ako pocit viny. No a vás nás, <laughs> tak to označí za tých, ktorí niečo urobili zle a nepríjemný pocit je teraz vo vás a máte pocit viny. Takže toto je celá technológia, technika toho, že prečo e, tá výčitka funguje a prečo tá druhá strana takýmto spôsobom reaguje, ale v nás, v, v ľuďoch, ktoré, e, ktorým je niečo vyčítané, tak má to vyvolať, alebo vyvoláva to ten zlý pocit a v konečnom dôsledku aj presvedčenie na podvedomej úrovni, že sme zlí, že nie sme takí, akí by sme mali byť, alebo akí by nás chceli, akým by sme chceli myť, byť podľa nich, ale my sme svojím spôsobom stále len autenticky, stále sami sa prejavujeme ako e, skutoční ľudia a nie sme, nie sme, e, tak ako som už povedal, nie sme všetci rovnakí a mm, muži, ženy už vôbec nie. No a keď máme tento pocit viny, tak tu je priestor na to, aby sme sa naučili používať zručnosť, oddelovať svoju hodnotu od výčitky. Aby sme sa naučili oddelovať svoju hodnotu od výčitky. Čiže výčitka nemá znamenať, že uh, automaticky si znižujeme našu hodnotu a e, hovoríme si o sebe, že sme zlí. Tým, že svoj pocit viny identifikujeme, ale nestotožníme sa s ním, tak sme oddelili jedno od druhého. Nie sme zlí. Nie sme na nič. Ni, e, sme len iný ako náš partner, preto sa aj ináč správame, inak konáme, inak rozmýšľame, inak sa prejavujeme, ale s pocitom viny to nemá, alebo nemalo by mať nič spoločné. Takto, takto to teda funguje. Nie je na mieste používať e, tie pocity viny a <clears throat> často sa to stáva a hovorím aj o sebe, že aj mne sa to stalo, častokrát sa mi to znalo, stalo a mal som ten pocit, že v tom vzťahu nie som, nie som úplne, úplne ideálny a že čo som to ja za človeka. A myslím si, že aj mnohí z vás také niečo zažili a, a aj, možno aj zažívajú, tak e, moja rada znie, oddelte tento pocit viny od vyčítajúceho, pretože e, naozaj nemusíte byť zlí i keď v niektorých prípadoch to mhm, môže byť aj adekvátna, adekvátna výčitka a ten, komu je niečo vyčítané, je skutočne niekto, kto niečo zlé robí. A, mm, ale podľa mojej e, praxe a mojich vedomostí, mojich skúsenosti nie vždy je to, je to tak, že je to pravda. Teda pokiaľ ste naozaj neurobili nič zlé, ako je krik, nadávky, klamanie a tak ďalej, vtedy sa máte ospravedlniť a dať veci do poriadku. Tu je pocit viny možno na e, správnej strane, ale tým, že to priznáte a ospravedlníte sa, rozpustíte to a takto viac nemáte mať nič v sebe alebo v sebe nič, čo by malo projektovať naspäť alebo malo by určitým spôsobom vás aj ponižovať a znižovať eh, vašu hodnotu a samozrejme s tým spojené vaše sebavedomie, pretože tá druhá strana možno hm, eh, to len projektovala niečo, čo, s čím je ona nespokojná a nie, čo ste vy spravili zle. Gypsy Kings skončili v peknej pesničke. Nami pokračujeme vo výčitkavú veci, nechcem vyčítať, že spievali po anglicky, ale a, sú to dobrí speváci a mám ich rád, preto som vám ich pustil. Hovorili sme o o tom, že keď sa dokážete ospravedlniť, keď pri výčitkách eh, funguje eh, nejaká spätná, spätná väzba a vy ste naozaj nespravili nič zlé a jednoducho len eh, vnímate danú situáciu, že ste niečo urobili, tak táto výčitka môže prejsť a pretransformovať sa jednoducho plynule bez akýchkoľvek potiaží do, uh, že sa stáva jednoduchou otázkou, jedno, je, jednoznačne sa len príjme ako otázka. A keď sa vrátime na ten začiatok, keď som povedal, že prečo mi to robíš, uh, tak teraz sa môžeme tu uh, k tej otázke vrátiť a povedať, že prečo ti to robím? No, mm, takže, mm, lebo mi to tak napadlo, alebo uh, lebo to neviem urobiť inak. Eh, lebo som nevedel, že ťa to rozruší, alebo že ti to ublíži, alebo ja ani neviem prečo, jednoducho som to spravil, lebo som taký, alebo ale by to malo byť, eh, malo byť jednoznačne v oblasti, oblasti hm, takého pokojného, eh, pokojnej konverzácie bez nevu, strachu, hm, bez rozčúlenia alebo rozčerenia hladiny vášho vzťahu a ten vzťah sa po takýchto interpretáciách, po takýchto slovách môže, môže upokojiť, i keď na druhej strane nemusí vždycky eh, byť eh, tým vyčítajúcim eh, toto Eh, prijaté, lebo ak chce ten, člo, ten človek ehm, ďalej eskalovať eh, to napätie smerujúce k nejakému konfliktu, tak tam môžu vznikať ďal, eh, ďalšie výčitky, že nevieš prečo, však si dospelý človek a ty nevieš prečo to robíš a, a však rozmýšľaj nad tým, čo si robil a, a proste, ak tá eskalácia má nastať, tak nastane, ale ale e, znovu tam máme zase niekoľko možností týmto jednoduchým spôsobom sa prejaviť, jednoduchým spôsobom odpoveda na danú výčitku, ale nie vždy sa nám to môže dariť, zvlášť keď tá druhá strana e má aj tendenciu svojim správaním sa dostať, dostať do e, do, do, toho, do tej konfliktnej situácie a, a eskalovať napätie vo vzťahu. Um, takže takýmto spôsobom môžeme, môžeme reagovať, alebo na druhej strane môžeme, um, prečo mi to robíš, považovať za rečníckú otázku a neodpovedať na ňu, čo určitých Eh, situáciách zase môže byť kontroverzné a môže byť, ty už so mnou ani nerozprávaš. Ty mi nevieš odpovedať na takúto otázku. No, takže môže to byť tak aj onak. Eh, musíme vedieť čítať v danej chvíli, v danej situácii a mm, vedieť, eh, vedieť správne zareagovať. Niekedy je už, keď to už eskaluje a ide to ďalej do konfliktnej situácie, tak e, možno naozaj treba odísť e, od seba, ísť do inej miestnosti a nepokračovať e, v tejto hádke, keď už tie emócie štartujú do takej situácie, že už môže nastať nielen verbálny konflikt, ale a treba sa, treba sa upokojiť a rozobrať danú situáciu neskôr, keď napätie a emócie oboch strán už e, polavili a už nie sme, keď už nie sme mm, v tom napätí a v tom strese, ktorý, ktorá mm, daná situácia vyvolala. No a takže keď to takýmto ľahším spôsobom prejdeme, tak to môžeme zostať e, so svojím partnerom e, v spojení. E, neoddelíme sa od seba, nebudeme stáť proti sebe a nezastavíme prúdenie energie medzi, medzi nami, hlavne tej pozitívnej energie, lebo tam uh, pri, tom, pri tej eskalácii, či to slovičko používam až tretí raz za sebou, pri, tej, e, pri tom nahromadení tej energie, negatívnej energie, tak e, je lepšie zastaviť to prúdenie energie, ale v tomto prípade som hovoril o tej pozitívnej, pozitívnej hm, energii. Takže e, keď to takto bude fungovať, môžeme hm, ísť v budúcnosti ešte ďalej a byť eh, bližší k sebe. Môžeme sa mm, v prípade, že sme naozaj nič zle neurobili, ospravedlniť paraténovi za to, že eh, sme svojim správaním sa ho dotkli. No, pretože už viete, že má nejaké emočné, emočné rany ten, ten človek a um, poviete, že um, vás to mrzí, že ste to tak niečo také urobili, že ste sa toho človeka dotkli, ale že ste, uh, že ste mu nechceli ublížiť. No a to je vlastne celé, celý ten spôsob komunikácie pri výčitkách. Namiesto hádky a vzdialenia sa od seba e, môžeme, môžeme zostať, e, zostať spojení a byť k sebe bližší. No a e, teraz prejdem, e, prejdem k tej druhej časti, takým postupným priblížením, že uh, tie výčitky uh, o tom sme hovorili v tom diadickom vzťahu. To znamená, že sú tam dvaja ľudia a medzi sebou sa uh, medzi sebou nejako komunikujú a tam vznikol problém alebo vznikla situácia, že tá uh, že jedna strana možno zle interpretovala alebo nemala dostatočnú snahu eh, pochopiť tú, tú druhú stranu a tam vznikli tie výčitky a mm, bez toho, aby sme pokračovali eh, v nastávajúcom alebo rozvíjajúcom sa konflikte, tak určitým spôsobom to dokážeme takýmto spôsobom utlmiť, ak obe strany sú pripravené na to, aby ten eh, konflikt, nastávajúci konflikt alebo mm, nesúda v určitej oblasti eh, nemusela byť pokračovaním, ale eh, aby sme zostali s partnerom, s partnerkou spojením. No ale Teraz, čo som už naznačil na začiatku, je tu aj situácia, že sa dostávame do konfliktu sami so sebou. Uh, že pociťujeme, že sme, sme urobili alebo robíme niečo zlé a teraz tej spojitosti uh, s tými ľuďmi, ktorí sa um, dostali do zariadenia, kde e, sú alkoholici a narkomania, narkomania teraz už e, vedia, že v priebehu toho života sa niečo udialo a že mnohí mnohí, všet, všetci ublížili a e, rodine, rodičom, deťom, partnerom, partnerkám, prá, v práci, kolegom, a, všetkým tým, s ktorými sa stretávali a svojim správaním, ktoré viedlo eh, k akejsi závislosti, tak eh, narušili eh, týchto iných ľudí, ktorí sa stali svojím spôsobom spolu závisli s nimi, pretože o spolu závislosti môžeme tiež niekedy e, rozprávať celú hodinu. E, ako je to, ako tí spolu závislí sa správajú, to znamená hlavne rodina, rodina, ktorí na začiatku začínajú popierať to, že, ma, že môj partner, partnerka, syn, dcera, ja neviem, kto, môže byť závislý, ale o tom nechcem teraz hovoriť. Dôležité je to povedať, že e, tento dotyčný človek má, začína, mať, začína mať výčitky svedomia, ale teraz nemusí to byť človek, ktorý je v takomto zariadení. To, tie výčitky svedomia môžeme mať všetci, ktorí e, bez toho, či sme takí alebo onakí mohli niečo spraviť skutočne zlé a zakričať, zanadávať, uraziť, e, zle sa správať, a tak ďalej. A tie výčitky svedomia tam e, u nás môžu byť. Takže e, výčitky svedomia sú prirodzené stavy, ktoré ľudia zažívajú počas života. To znamená, že nie je to orientované len na nejakú e, vytipovanú kategóriu ľudí, ale je to vo všeobecnosti, či je to už e, bezdomovec, alebo to generálny riaditeľ, alebo je to politik, tam niekde to, no politiko, či existujú výčetky svedomia, svedomia, tak by sme mohli o tom tiež trošku porozprávať, u mnohých asi nie. <clears throat> No takže keď to existuje, tak to znamená, že je to určitý spôsob ich vnímania, e, ktorý určuje taký emocionálny stav alebo rozvoj alebo vývoj, ktorý sa stal. Ale ak sa ten človek neustále trápi a obvinuje, e, namiesto toho, aby sa posunul dopredu o nové skúsenosti a spomínaný pocit viny s tým, e, a s tým spojené výčitky samého seba, ktoré nazývame výčitky svedomia, môžu byť e, veľmi deštruktívne a ochromiť až život človeka, ale nepôjdeme až do, až do tejto úrovne, ale môžu ochromiť celé správanie človeka, byť posuňme to do tej ľahšej formy až na úroveň deštrukcie zdravia alebo ovplyvňovania zdravia človeka. No, takže e, čo sú to vlastne výčitky svedomia a ako sa mm, ich môžeme zbaviť? A dívam sa na e, čas, ktorý mi ešte zostáva, tak neviem, či... E, ale určite sa k niečomu dostaneme. Takže prvá vec, ktorú treba, treba spomínať, je lútosť. Výčitky svedomia je vlastne druh úzkosti. A keď si uvedomíme, aký je ako úzkosť a môže byť nebezpečná pre naše zdravie, to znamená, že tá úzkosť môže byť e, v určitom spôsobe transformovaná alebo posúvaná alebo prerastená až do depresí, možno len do stavov blízkej depresí, keď sa necítime zle, keď sme smutní, keď sme a, takí malátni a nebaví nás nič a obvinujeme sa za nejaké naše aktivity, za nejaké činnosti, za spôsob myslenia, uvažovania, za spôsob e, vyjadrovania, za slova, ktoré používame, za správanie, ktoré voči druhému alebo voči sebe a sme e, vykonávali, projekovali, premietali a toto všetko môže na nás spôsobiť pôsobiť v tom stave, že sme sa dostali, že sa začíname ľutovať. A e, to je to, že z, mm, z, tejto, mm, z tohto druhu úzkosti e, vlastne prechádzame e, z tohto pocitu, že sme urobili niečo zlé e, do toho pocitu, E, že nie sme úplne dobrí a že máme nižšiu hodnotu, tak ako som hovoril už v tej e, predošlej časti. Čiže ak sme urobili, alebo máme pocit, že sme urobili niečo zlé, tak začíname porovnávať, ako by sme to mali spraviť dobre. A teraz, keď e, porovnáme to, čo sme spravili s tým ideálnym stavom, ako by to malo byť a keď tam je veľká disproporcia alebo diskrepancia, tak začíname zisťovať, že e, nevieme sa správať dostatočne a tam e, začíname e, seba obviňovať a e, v konečnom dôsledku mať tú ľútosť nad sebou, nad svojim správaním a e, tie výčitky svedomia nie sú ničím iným ako sociálnym konštruktom, ktorý vznikol v dôsledku zase spomeniem tej, tú oblasť detstva, e, výchovy určitých, mm, určitých rodinných vzťahoch alebo v špecifickej kultúrnej či, či sociálnej štruktúre, v ktorej sme sa pohybovali alebo sa ten človek pohyboval. Čiže nielen rodina, ale aj, aj um, tá špeciálna kultúrna sociálna skupina, v ktorej sme sa ehm, sme sa mohli určitým spôsobom ehm, spôsobom správať. No, každý z nás uh, prežíva, uh, má právo prežívať eh, svoj vlastný smútok a prežívať svoje emócie celkom po svojom a nemal by nikto do toho nič hovoriť. A je celkom normálne, že aj v takýchto prípadoch vzniká taký tak lútosť, hnev, horkosť a iné až povedal by som extrémne emócie, keď sa identifikujeme ako to, že sme spravili uh, niečo, niečo zlé. No a uh, tam potom nastávajú tie výčitky svedomia, že sme uh, možno niekomu ublížili, niekoho ponížili, niekým sme sa pohádali a neprávom sme mu niečo vytkli, vyčítali a vtedy je, vtedy je problém. No a treba povedať, ešte aby sme sa dotkli a nielen interpretovali alebo popísali daný stav, ale treba povedať aj to, že ako s tým naložiť. Bojovať s výčitkami svedomia nie je ľahká úloha, alebo nie je ľahká cesta sa to zbaviť. V prvom rade, čo chcem povedať, alebo ak máte niekto výčitky svedomia, alebo sa na to dívate, musíte prijať to, čo sa stalo čas sa už nevráti späť, takže nemá zmysel nad tým nemá zmysel sa tým zaoberať. E, a to je prijatie, je dôležitý fakt. Toto slovičko si zapamätajte, pretože e, môžete sa niečo zbaviť len vtedy, ak to máte. Čiže ak ste neprijali e, to, že máte nejaké výčitky, ak s tým bojujete, no, to je problém ale ak príjmete, že áno, e, v minulosti sa to stalo, niečo som niekomu povedal, nakričal, rozneval, urazil, e, čo s tým spravím a teraz ma to trápi a to trápenie, trapatológia, inými slovami, je, je stav, keď to, e, keď to nedokážeme dostatočne zvládnuť, akceptovať to, no a môže to mať, môže to mať e, zlé Um, zlý vplyv na nás. Takže e, nemá zmysel sa s tým zaoberať, jednoducho stalo sa to. Ale netreba na to zabúdať, že z toho, čo sa stalo, treba vyvodiť určitý záver a podrobiť sa primeranej teda sebareflexii a prijať to, aby sa daná situácia, daný stav, daný spôsob e, správania, konania, aktivity, činnosti, čokoľvek, myslenia samotného, aby sa to už neopakovalo, čiže seba reflexia by tam nastala. <clears throat> Určitým spôsobom, e, takou reflexiou alebo očistou môže byť aj to, že si trošku priznáme tú, tú vinu, že aj, aj, aj, nemal som to tak, nemohol som to takto robiť, nebolo to e, určitý, určitý fér voči tej druhej osobe, ani voči sebe a hlavne, e, hlavne voči sebe, ak ideme v tom, tom kontexte, som, ktorý som teraz naznačil, alebo pred chvíľočkou naznačil, Takže e, ten pocit viny alebo priznanie sa určitého svojho podielu na tom, e, čo sa stalo, tak e, si treba priznať. Takže mm, treba si zapamätať, že v tomto prípade sú najdôležitejšie pocity a emócie človeka, človeka, ktorému chceme alebo chcete priznať vinu alebo to, čo sa, čo sa stalo. Toto priznanie e, nemôže byť nejaké ľahostajne, musí nasledovať skutočná túžba hľadať odpustenie, napraviť krivdu, ktorú ste spôsobili. A teraz je dôležité to, že my sa stále dívame na diadický vzťah. A e, u tých mojich klientov alebo našich klientov, o ktorých som pred chvíľačkou hovoril a to, čo sa dialo, tam je E, tam je veľký problém odpustenia sebe. E, pretože z toho vyplýva tá situácia hryzenia sebavedomia, e, teda e, pocitov svedomia a hryzenia svedomia, nesebavedomia že ma to hryzie, že sa trápim nad tým a uvažujem, ale e, ten konečný efekt nemusí byť správne pochopený a ani vyriešený, pretože u týchto ľudí tam zase budeme môcť niekedy rozprávať o dôsledkov alebo príčinách tých spúšťacích mechanizmov, ktoré nastali a ako nedokážu alebo veľmi slabo dokážu odolať potom následne tej recidíve alebo relapsu, ktorý e, nastane. No a to hryzenie sebavedomia a odpustenie, to, to je dôležité, eh, aby aby to hryzenie svedomia nastalo, ale to nemusí byť len takejto kategóri- pri takejto kategórii ľudí. Dôležité je to, milí, milí priatelia a poslucháči, aby ste sa začali mať radi. Tam je základ toho. Pretože ak, ak máme výčitky svedomia, ak sa obvinujeme, ak si nevieme odpustiť, tak cesta, ktorú určite, cesta, ktorú určite musíme podstúpiť, zači, začať sa mať radi, začať sa milovať seba a prijať sa taký, aký sme. Prijatie je um, inštitúcia neskutočne dôležitá. Keď hovoríme o odpustení, tak počúvajte to slovo od a teraz to slovičko ďalej pustiť. Čiže pustite preč to, čo vás rozrušuje. Pustite preč to obviňovanie seba. Pustite preč z toho svedomia to, že ste ubližovali, ublížili si a tak ďalej. Že ste, že ste to vy. A keď to pustíte, máte šancu, obrovskú šancu začať všetko naprávať. Lebo keď nad tým budete rozmýšľať, keď si to budete stále prizvukovať, keď to budete v sebe do nekonečna do nekonečná opakovať, keď sa na tým budete zameriavať, keď budete riešiť situácie, mal, mal som tak, to som, keby ona povedala to, ja by som jej odpovedal tak a ona by povedala, a idete v celom cykle reťaze rôznych e, aktivít, neskutočných, nikdy sa neopakujúcich a nemusia, ani nerealizovateľných, jednoducho len v tej hlave idete e, v reťazovej reakcii rôznych asociácií od jedného bodu k druhému, od toho on keby tak a ten a keby tológia by tam existovala do nekonečná, keby, keby, keby a zaciklíme sa, až sa staneme, dostaneme do situácie, že nebudeme z toho e, sa dostať von. A tie emócie, ktoré s tým budeme prežívať, sú dôležité. Pretože ak prežívame niečo, čo uh, sme prežili reálne, tak vieme, akým sme mali pocit. Ale keď nad tým rozmýšľame, tak celé naše telo, emócie, celé naše myslenie funguje, telo funguje presne tak, ako keby daná situácia bola skutočná. Takže my keď začneme o nejakej situácii rozmýšľať a uh, uvažovať na ňou a rozoberať ju do nekonečna, tak všetky naše emócie, telo, e, e, srdce, všetko naše jednotlivé funkcie tela, vegetatívny systém, neurovegetatívny systém, všetko začne fungovať, ako keby tá situácia bola reálna v tej danej chvíli. Keby sa to, keby nejaký prístroj sa v tom momente napojil na vaše telo, na váš mozog, na vaše emócie, na vaše um, spotené ruky, roztrasené telo, čer, rozčervenená tvár, tak by bola presne taká istá reakcia. Tie prístroje by zaznamenali presne takú istú situáciu, ako keby to bolo v realite. Takto to funguje. Zmente svoje myslenie, zmeníte svoj život, upravte to svoje myslenie a, a zrazu tie, tie situácie, ktoré vás rozčulovali a rozčuluje, s ktorými ste v minulosti e, tvrdo zápasili, teraz prežívate vo vlastnom myslení znovu a znovu a znovu a sa dostanete do zaciklenia a neviete sa z toho dostať, v neskutočnom e, neskutočnom strese a ten stres spôsobuje presne to, čo som pred chvíľačkou povedal. Neurovegetatívne fungovanie všetko ide tak, ako keby v realite a zrazu zistujeme, že prečo. Prečo nemôžeme žiť normálnejším životom a prečo by sme sa mali začať obviňovať? Alfa, omega, pustiť preč a druhý bod, začať sa mať rád za to, čo sme spravili. Nie za to, čo sme spravili a za to, že sme, ale Eh, nie, za, nie mať sa radi za to, čo sme spravili, ale eh, odpustiť si a začať sa mať radi za to, čo robíme teraz. Čas sa vrátiť nedá, ale mnohé krivdy sa dajú napraviť, len treba prijať fakt, že ste to urobili a začali s týmto problémom niečo robiť aktívne, riešiť. Dámy a páni, náš čas eh, vypršal ja som rád, že ste boli súčasťou mojho dnešného vysielania o výčitkách. Verím, že aspoň pre niekoho to mohlo byť eh, zaujímavé, či už v, real, eh, v live vysielaní, že ste to počúvali, alebo potom niekedy v archíve si to vypočujete. A ja vám prajem príjemný večer stredajší večer bez výčitiek, jeden druhý bez, bez výčitiek eh, samého seba a, a majte sa radi, život je krásny, treba ho žiť. A ešte otázka na záver. Rodičia, viete, kde máte teraz svoje deti, zvlášť v puberte? Viem, o čom hovorím pracujem v takom zariadení. Takže príjemný večer, krásnu dobrú noc a o dva týždne opäť do počutia na vlnách rádia Slobodný vysielač. Teší sa na vás Jozef Čuha.